Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvingut... He preguntat, Folgado. Benvinguts i... <laughs> Benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball de Salva Folgado i Andreu Alberola en la redacció, d'Arturo Delgado al front del control tècnic, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu eh, el Twitter oficial del programa. Veus com no era el meu eh, iPad i és el teu, Folgado? Eh, teniu el Twitter oficial del programa. És que me toca, me toca. Ai, si me costa de criar. Eh, el Twitter oficial del programa. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit és el nostre Twitter. La pregunta que estem fent vos és molt senzilla. El diumenge arriba l'Atleti de Bilbao amb Ernesto Valverde en la banqueta. Quin record teniu d'Ernesto Valverde? Bo per lo que va fer esportivament o dolent? per la manera tan cruel de despedir-se en Sevilla. I és la pregunta. Arroba esports 97, ni del 97 en xifra, número. Quin record teniu de Valverde? Bo per el que va fer esportivament, roïn per la manera d'anar-se'n. Això és que vos preguntem. I és que és cert, el diumenge arriba l'Aleti Bilbao. Eh, en principi un partit propiciatori per a que el València engrandisca la seva ratxa de victòries i continue sumant de 3 en 3 en casa és de 3 en 3 punts i de 3 en 3 gols i eh, vaig ja al tercer paro per seleccions de la temporada amb la tranquil·litat de dur una bona ratxa en Lliga, però eh, jugador que parla, jugador al que escoltes, jugador que té, sembla, almenys en la seva ment, a de pressa la lliçó de Corunya, perquè tots parlen del mateix, d'anar en compte, de no refiar-se i de saber que si el València no lluita, no pelea i no brega al 100%, qualsevol rival el pot fer mal, que el València és batible per qualsevol rival si no s'amplen amb la intensitat que cal i que, per exemple, han demostrat en 9 dels 10 partits de la present campanya. El dècim, lògicament, és el de Riazor. I com diem, arriba Ernesto Valverde, un tècnic que en el seu dia se va guanyar l'admiració esportivament parlant del valencianisme, que li va cantar fins en dos partits seguits Valverde Quédate, però que va embrutar-ho tot en una dolenta, cruel e innecessària eixida en una roda de premsa excessivament abrupta en Sevilla. El paso del resto Valverde per València es limita o es resumís en la comparança d'algú que va a un restaurant on li serveixen un primer plat fantàstic, un segon de luxe, un postre espectacular, però que es troba una panderola en el cafè. Per molt bons que hagin sigut els tres primers plats, desgraciadament, quan tixes de l'establiment, te'n vas amb el mal gust i amb la mala sensació d'haver trobat una panderola en el cafè. Les 11 i 34 hem de sentir molta gent, hem de donar moltes coses i donar-vos molta informació, així que no perdem temps i Esports 90 Zenit, el que fas com sempre, obrir el seu programa des del repàs a l'actualitat del dia en 5 fotos. Continuïtat després del vist en l'entrenament a porta oberta del València este matí a Paterna sembla que l'Uno aposta per mantenir el 4-4-2 del Madrigal i no variarà l'esquema No refiarse Diego Alves a recordar que és que la ética comienza malamente en Liga y Champions, pero que cal al 100% de els vascos si es volen evitar sorpresas No nos fiemos en, lo que está el Bilbao ahora, ¿no? En la Champions eh, no han salido bien las cosas para ellos, pero bueno, en algún momento va a tener que volver a ganar. Ojalá no sea contra nosotros porque es un partido importante para nosotros. Yo creo que hay que mantener el nivel, la línea de trabajo que está el equipo hasta el momento para que no no sorprenda el vivo en casa, ¿no? Pero si quedaba algún dute Paco Alcácer ha recordat esta mitad en la agrupación de Peñes que la segunda renovación continúa en marcha y que volta al Carla perquè es en el Valencia o ell vol jugar. Y era, momento de, seguir jugando al fútbol y, pensar en eso, ¿no? que, al fin y al cabo es mi trabajo. pero yo, yo tengo ganas ya de, de, cerrarlo porque al fin y al cabo soy, soy del Valencia y quiero, quiero seguir aquí. recupera pocs efectius després de l'entrenament a Bunyol, Pedro López, Toño, Rodas i Martins continuen exercitant-se a, a banda. Perdó, Alcaraz, per tant, continuará una defensa de circunstancias para la matinal del diumenge al Pizjuán. Tot y Rubén recuerda que es un camp que no se les dona malamente Sí, bueno, yo creo que es un campo que, a priori se nos da bien, pero, pero sabemos, somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil, que, que Sevilla viene de, casi de que estar líder, ¿no? Y va a ser un rival muy difícil y más en, el, en su campo, ¿no? Eh, vamos a luchar porque, porque como nosotros sabemos que, tenemos muchas opciones Conscienciats, Velimir Perasovic sabe que el que juega juga al seu equip demà el els también també saben que una derrota es deixa quasi sense opción, en Euroliga. Pues es evidente que eh, cada jornada que pasa es eh, más imprescindible tener una victoria, sobre todo en casa. Yo creo que mañana es un partido donde el equipo tiene conciencia de que es eh, muy difícil si pierde que, se, consigue el pase Les 11 i 36 de la nit. Esports 97 nit. Vos recorda la pregunta d'avui en el Twitter. Quin record conserveu d'Ernesto Valverde? Bo per la part esportiva, dolent per la manera d'anar-se'n. Arroba esports 97 nit és el nostre Twitter, arroba esports 97 nit. Fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb tots els temes ja exposats en el començament del programa. Això és Sports 97 nit, això es la Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués de Turia 58. Teléfono 963 440216 encontrarás en la playa Pobla de Farnás, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Sports 97 NIT, el teu equip, la Radio. 11 de la nit i 39 minuts. El València rep diumenge a les 7 de la vesprada a l'Aleti Bilbao. La gran pregunta és saber si en un Espíritu Santo continuarà apostant pel 4-4-2 o si tornarà als orígens i al 4-3-3 que fins ara també hi ha anat a l'equip. De seguida es va contar Sala Folgado què es vislumbra, què es preveu al voltant de les provatures que ha fet el tècnic eh, portuguès del València. Però abans i és eh, eh, l'últim en produir-se i per això comencem per ahir ha estat avui eh, Paco Alcácer en l'agrupació de Penyes Andreu Alberola, què tal? Bona nit Què tal? Bona nit, Manolo Bueno, Andreu, ha estat allí Paco Alcácer eh, com és normal, rebut eh, amb molta il·lusió per les penyistes i ha parlat d'alguns assumptes Sí, com tu has dit, no? ha estat Paco Alcácer esta nit en, la en el tradicional sopar prepartit de l'agrupació de Penyes ha firmat, bueno, pues, lo típic, no? El llibre, la seva foto com a internacional de València i bueno, no cal dir que Paco és un patrimoni molt personal de l'afició de València i que és molt volgut, sobretot en, en l'agrupació de penyes. Uh -huh. El mhm. sopar ha sigut bueno, pues, tot un èxit. Eh? Bona prova és que el local estava completament abarrotat fins al punt que s'ha fet inclús una redistribució per a poder donar cabuda al major número de penyistes i estava, estava a tope la gent s'ha volgat amb Paco Paco s'ha entregat a la, a la seva gent li han cantat allò de Paquito Alcácer Paquito Alcácer <laughs> bueno, ha sigut, ha sigut, ha sigut una festa, no? I, i com, estàvem, com estàvem dient, Paco Alcácer s'ha trobat molt còmode i, i entre les coses que ha dit és una frase que crida molt l'atenció sí. que és la de soy de Torrent, eh, soy del València i quiero estar aquí Pues eh, esperemos, ¿no? Tanto vosotros como yo también tengo, tengo ganas de que acabe ya todo, este tiempo, ¿no? De, hablar con, el Valencia y llegar a buen puerto, pero, todo va, lleva su proceso, ¿no? Y, y ahora, momento de, seguir jugando al fútbol y, pensar en eso, ¿no? Que, al fin y al cabo es mi trabajo. Pero yo, yo tengo ganas ya de, cerrarlo porque al fin y al cabo soy, soy del Valencia y quiero, quiero seguir aquí. Sense dubtes pel que fa a la renovació, també ha parlat de l'objectiu de la Copa del Rei. Hi havia un, un, un penyista que li ha, li ha apretat de veres, li ha preguntat per la Copa del Rei si és un objectiu i ha contestat això. Bueno, está claro que, no nos ha tocado ningún equipo en el, cruce ¿no? de, como el Barça Madrid o, Atlético Madrid, pero está claro que, lo que nos pasó en Riazor puede pasar en, cualquier en cualquier momento, ¿no? Y, por eso no tenemos que pensar que, podemos llegar a la final, ni mucho menos. Tenemos sí, pero estáis motivados para eso. Que, lo primero es el partido de contra el Rayo fuera de casa y, mirar el, el, futuro próximo, ¿no? No mirar el futuro lejano, que si no, no vas a ningún lado. Paco Alcácer, eh, que porta de més tres partits sense marcar un gol i bueno, pues, eh, clar que sí, que vol que el València guanyi el pròxim partit, el compromís immediat davant l'Atlètic Club de Bilbao, però que també vol tornar a marcar. Pues personalmente yo, como me, auto, demasiado, ¿no? Yo creo que, cualquier delantero quiere marcar gol en todos los partidos, pero yo tengo presente que lo primordial es el equipo, ¿no? Que saque los tres puntos, pero está claro que, que por dentro, ¿no? Ya llevo tres, cuatro partidos sin marcar y ya tengo bastante ganas, ¿no? De que, de que llegue ese día para volver a, meter gol. Bueno, pues les palabras de Paco hacer en agrupación de Pelles, per de más, 12 y Micha, Llista de Vicente del Bosque per als pròxims partits de la selecció espanyola. Alcácer no tinc dubte de que va estar. Tinc més dubtes al, al voltant de Rodrigo perquè hi ha dos davanters que estan cridant amb força a la selecció. Callejón del Nàpols. Que va anar. Que va, <laughs> ja diu Folgado que va anar. Sí i Nolito del Celta, que també està sí. tenint molt bones crítiques i en la premsa pròxima del Bosque parlen molt de Nolito, però alguna cosa serà. Abans d'aquest acte hi ha, hi ha hagut un de la inauguració del local de l'Associació del Xicotet Accionista en Mestalla, ha estat el president eh, Amadeu Salvo acompanyant Vicente Vallès. Sí, molt ràpidament, eh, la, dir que l'Associació del Xicotet Accionista té un local després de 13 anys de disputes, que avui hi ha hagut un acte, com bé dius, en el que ha estat Amadeo Salvo, en el que ha estat eh, José Luis Gallà, que encara portava l'empatxo de la pizza que s'han fet este matí <laughs> en el dinar de la Nicoleta, Aurelio Martínez, algun conseller com Manolo Peris, eh, bueno, pues el nostre president Jaume Ortí, eh, bueno, l'acte informativament parlant eh, ha deixat una anècdota per damunt de qualsevol cosa que és que el president del Seguretat Accionista Vicente Vallès eh, ha deixat caure que tenien previst demanar-li al Consell entrant en el València en una junta que recupere que l'equip, que el València recupere la seva denominació ori original que és, no és altra que la de València Futbol Club, en anglès el president Amadeo Salvo ha dit que és un tema a estudiar i ha explicat que com el nom del club estava al principi en anglès i que en la dictadura franquista tots els clubs tingueren que adaptar el seu nom a l'espanyol, bueno, pues és una cosa Eh, el que podem dir és que el València... Sí. Eh, bueno, això és un, un discurs... A la millor la fem un dia la pregunta, si la gent li agradaria tornar a ser València FC Futbol Club. Mm. És, és, bueno, per, per preguntar que no quede, i la gent també podrà expressar-se en Twitter. El president està diplomàtic, però el València no té ni molt menys la intenció de canviar el nom de... Perfecte. 11.44, i a Paterna este matí, entrenament a Porta Oberta, Folgado. Sí, a porta oberta. Avui ha vingut més, menys, menys gent, Manolo, de lo que és habitual. Ah, ja feia, rasca la fresqueta. Sí, feia rasca i, però bueno, vora 150 persones aproximadament, eh, no sé si tantes, però vaja, de les últimes eh, setmanes en les que no ha obert la porta per terra, el dia que més gent eh, hi ha hagut, en tot cas, pues, altra volta eh, bon ambient entre públic i, i futbolistes, sin uno que continua obrint les portes un dia, un dia a la setmana, tocava avui. Se manté el 4-4-2? Ho provà ir de vesprada, ja ho contarem per la Manolo, eh, dividint la plantilla en tres grups, quatre, millor dit, la defensa titular, i l'atac titular de l'altre davant el Madrigal ho aprovarà ir a porta tancada ho ha tornat a repetir este matí Manolo uh mhm. -huh. a porta oberta per tant eh, veurem demà que és diríem l'assaig eh, important blindat des del mini de, de Paterna que és el que prova Nuno però porta dos dies provant el mateix eh, 11 que l'altre dia va jugar al Madrigal mateix 11 i mateix sistema veurem demà que és el que corre. Perfecte. Ha parlat Diego Alves. Sí, ha parlat eh, Alves, que s'ha referit a lo important que és per a l'Atlético de Bilbao la baixa de Aduriz. Aduriz es un jugador importante para, para el equipo, ¿no? Creo que Bilbao ha tenido una baja importante. Es un jugador que aporta mucho tanto en los balones eh, aéreos como en la parte táctica del equipo. Eh, pero seguro que el míster eh, Valverde va, va a saber manejar su baja no y va a ser con que con que Aduriz con que el equipo esté bien eh, para jugar contra nosotros seguramente va a ser un partido muy complicado muy difícil porque siempre que jugamos contra ellos es un partido muy complicado ya sabiendo de eso pues estamos trabajando bastante para que ellos no nos sorprendan Més coses, Salva. A Duris, que s'ha referit a la tranquil·litat que a hores d'ara eh, se respira en l'entitat, se respira en el club i que influís, i com influís de forma positiva en el vestidor. Claro que sí, yo creo que la estabilidad del club ahora proporciona a los jugadores tener un poco más de tranquilidad, no hay la incertidumbre esa de de no saber lo que va lo que va a pasar con el club y, bueno sí que refleja en el, campo está claro creo que temporada pasada hemos sufrido bastante con este tema hasta mismo eh, fuera del campo no por el el ambiente que había, siempre algunas polémicas durante la semana y creo que cuando se está estabilizado así, que ya sabemos lo que va a pasar, creo que con dueño es, es mucho mejor y, y, mucho más tranquilo para los jugadores y para los propios trabajadores del, del Valencia, pues trabajar más tranquilos, creo que sí. Esta declaració ja va fer Alves fa unes setmanes. Molt pareguda. Molt pareguda. Mm. A d'elles s'han enganxat molts jugadors a la mateixa manera Air, de pensar. Air Fegulí. Air Fegulí. Mm. I avui ha tornat a, ara incidir en ella. Sí, i ara l'escoltem eh, parlar eh, més eh, d'una forma més divertida perquè li han preguntat eh, bueno, mm, quin és el seu secret per a parar tant de penal i Alves Manolo no, no ho ha dit. Suerte. <laughs> ah, eh, no hay, no hay un trabajo específico ni nada, es una característica de cada, de cada uno, pues a mí me, me sale bien eso y, pero no hay un trabajo específico en este caso de, de para penalti. Es que la portería es muy grande, no se puede <laughs> tapar todos los huecos que hay y eso depende mucho de intuición, de suerte y de otras cositas que no puedo decir. Secretets que tenen els portes per als penals. cada, cosites. Cada <laughs> cadascú té els seus. Eh. Més. Alves estava content perquè acaba de ser convocat també per l'absoluta de Brasil altra volta. Bueno, contento por poder volver a la selección, creo que hacía tiempo que no, no había sido convocado y bueno, voy a intentar aprovechar bastante con mis compañeros ahí, disfrutar lo máximo y, bueno, intentar aprovechar cada minuto, aprovechar a cada minuto para, para poder seguir siendo convocado. Pero eso depende mucho también del momento y del trabajo que se hace en el club. Está claro que si mantengo el nivel las posibilidades de, seguir y, de ser convocado siempre aumentan, ¿no? Pero, pero primero estoy centrado aquí, quiero eh, hacer este último partido con, con Bilbao antes de ir a la selección, creo que termina bien y a partir de ahí empezar a pensar en la selección. Bueno, pues eh, Mano mereces Tal vez que, por porta la batiza raya que André Valverola, eh? <laughs> ¿Qué? Tal vez. A veure, sí. La ratlleta eixa que porta Andreu. Clar, sí, sí, el monyo. Sí, sí, en esta vida és important crear estil. I Diego Alves... Sí, sí, sí, sí, copiar, copiar, copiar. Deia, Mano Menezes, que era... Eh, Està folgado avui, que no se li escapa una. Que era eh, l'anterior seleccionador, eh, fa dos seleccionadors, era Mano Menezes, contava en ell, i en Jonas, si se recordeu, uh -huh. se carregava de Mano Menezes, entra... Felipau. Raymond Task, Felipe Escolari. <laughs> si heu la sèrie House of Cards eh, un dels personatges, que és Raimond Tass, que és l'amic del president, és clavadet, clavadet, clavadet a Felipe Escolari. No comptava amb Diego Alves i ara l'entrenador que n'hi ha, que és Dunga, també la selecció brasileña, eh, com deia aquell, no és del cementeri, són alrededores, van sempre quatre tios rulant per la posta seleccionador. Bueno, pues Dunga torna a comptar en Diego Alves i va a la selecció. Per a tancar, dinar de Xemano en el València. Sí, altra volta Manolo, amb, a més, guia en la presència de, del president, uh -huh. d'Amadeo Salvo, d'un de dels eh, representants en, bueno, que ha deixat en València eh, Meriton no Peter Lim, com és eh, Ko. Uh -huh. També Kim Watko. <laughs> Sí, Wat. Wat. Pues Kim Watko i també estava Dowens per tant Dowens. diríem que la plana eh, major la plana major, gent important en el dinar del, del València Rufete i mm. Juan Cruzol per part del Consell. Perfecte. Tanquem la formació de l'Aixa, obrir del Llevant. En principi no recupera efectius. Alcadat va continuar tenint que tirar de, de vinta de carampeles en els laterals perquè no hi ha més. Sí, hi ha futbolistes. Ja contar en la jornada de d'ahir que futbolistes Juan Pedro López, com Toño, com Héctor Rodas tenien de problemes per a, per arribar Manolo Y es la tónica del Levante en estas primeras 11 jornadas de, de Liga. Va a tornar a tindre problemes un técnico, en este caso Alcaraz, a, a l'hora de configurar una, una defensa. L'altre dia li va servir davant l'Almeria, però el duel de diumenge a les 12 del migdia és exigent al Pizjuán davant el Sevilla i ahir és que isquen, pues, han d'eixir superenxufats i esperem que el València, que el Llevant no acuse tanta baixa perquè té baixes darrere molt importants té baixes molt importants, eh, tot i això s'espera en mantenir la ratxa que l'any passat eh, a Origuer bona al Llevant i que ja eh, manté alguns anys en camp del Sevilla, però de qualsevol manera eh, ha parat avui Rubén, el davanter del Llevant Unió Esportiva i que és el que ha contat. Rubén diu que està millor en lo, en lo personal, no ha carregat tampoc eh, contra Mendilibar, diu que ell sempre ha estat a gust, en qualsevol tècnic, que ha estat en la banqueta del Llevant Unió Esportiva. Yo siempre he dicho que, que a gusto he estado siempre con, todos los entrenadores y con todo el estilo de juego. ¿no? La verdad que, puedo decir también que estoy participando, que, estoy muy contento y que, y que las cosas a, nivel colectivo están saliendo mejor. Rubén, y ahora viene el Sevilla, luego el Valencia, ojo, hay dos partidos, ¿no? Sí, sabemos que son partidos difíciles, pero que, tanto el año pasado los dos partidos ganamos allí y ganamos aquí en casa contra la Valencia y que, que tenemos posibilidades. Como te he dicho, van a ser partidos muy difíciles, muy disputados, pero que vamos a darlo todo. El discurs positiu de Rubén, partits complicats, eh, difícils, a parlar del duel davant el Sevilla i del següent davant el València, diu que són capaços de, de guanyar tant a Sevilla com de guanyar-li al, al València. Rubén, que també s'ha referit a Lucas Alcaraz, el nou entrenador, treballa contra Rayoche, però li agraden els seus mètodes. La verdad que muy bien, ha venido, ha venido con, con las cosas muy claras y, la verdad que, hasta ahora yo creo que los resultados están dando una victoria aquí en casa y lo necesitábamos y yo creo que, nos ha dado un plus ¿no? también y espero que, vaya mejor. Dos horas de entrenamiento por día, ¿eh? ojo, físico, eh, táctico. Eh, eso también es distinto también, sí que es verdad que, que, viene con unas ideas nuevas que, tenemos que adaptarnos rápido y que, la verdad que, seguro que nos van a ir bien. Es pronto, pero bueno, sí que es verdad que, se nota ¿no? que, han venido con una idea muy clara, con las cosas súper súper aprendidas, ¿no? Yo creo que, que somos conscientes de que, de que, nos va a ir bien y que, y que están trabajando muy bien. Bueno, pues eh, les paraules de Rubén, com que va ser el futbolista un dels encarregats de dur el pes en atac de Rafael Martins continua missing in combat, mm -hmm. eh, Polgado? Sí, jugarà altra volta Barral, que ha tingut ahí un rifirrafe amb amb una llimeri entre les xarxes socials... Què, ha passat ahí? Què ha passat ahí? Pues crec que Barral va comentar algo semblant a que bueno, no era difícil guanyar en, en el Pizjuán, al Sevilla, etc. i a Emery no li senta massa bé el que va dir Barral. Ah, també Emery controla el que diuen els jugadors d'altres <laughs> equips, no? Sí. Està bé, està bé, està bé, fantàstic, està, fantàstic, fantàstic. Bueno, eh, <laughs> què passa, Andreu? No hi ni un dia ni un programa que es que el nom de... No, però si és que no té <laughs> jo... No. Per qui, matí, qui te, per la nit... Qui ha tret el nom? <laughs> Ja, ja, sabes, qui ha tret el nom? Barral, jo no. Barral, ha tret el nom Barral. És impressionant. Bueno, pues eh, això pel que fa al Llevantunió Esportiva, que demà entrarà aporten cada finalment ja en l'estadi sí, escoltarem al tècnic ha, ha hagut canvi a última hora perquè crec que anaven a Bunyol però a última hora ja ha hagut eh, canvi i escoltarem al Alcaraz li agrada treballar en el Ciutat de València més que en mhm. Bunyol uh -huh. correcte no sé per què però home, pues més a prop menys fred no, sé, no li agrada massa la ciutat esportiva no li acaba no ho sé això és el que me diuen no recordes quan arriba sí. el del Chicle que va allí fer Giteres... Sí, sí, sí. Nada, sí, sí. Va fer ahí una sí, remodelació total per no ser l'any. Però bueno, sí. és el que tiene. Trencaviaris. <laughs> Després demanar perdó. Caparrós. Caparrós. Eh? La cara A. Algun dia parlarem de la cara B de Caparrós. Eh? Conferències, llibre xarxes socials càmeres de televisió jornades de tecnificació programes nacionals d'esports sí. Ai, algun dia, algun dia algun dia, algun dia li, arribarem li el macutet a Caparros bon tècnic, eh? una cosa per a mi no lleva l'altra bon tècnic, però uh, li agrada molt eh? li, li agrada molt agradar-se sí eh? per dir-ho d'alguna manera que ens puguen atendre. No sabem si li agrada agradar-se o no, però demà li té que agradar sols una cosa, que és guanyar al tècnic de València Bàsquet, a Belimir Pedas Amics. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Perquè és que demà no queda una altra, eh? Demà mm. és guanyar o quasi ja entonar la veu Sí, efectivamente, ¿no? Aunque no sería matemático, sí de manera virtual, ¿no? Restan eh, siete jornadas para el final de la, de la primera fase de la, de la Euroliga Los cálculos se cifran en cinco triunfos para estar seguro. Podría ser a lo mejor alguna menos, pero para estar seguro en el top 16 habría que ganar cinco partidos. Le quedan cuatro en casa y, tres fuera. Y evidentemente, pues eh, parece más factible que el equipo pueda sacar los, los partidos de la Fonteta. Y el primero de ellos, pues eh, que podría ser mañana frente, frente al Vasconia. Bueno, pues, eh, les <clears throat> claus han de ser sobre todo la intensidad Juanma, que sé que ha venido faltando ha faltando, perdón Sobre todo en el cuarto decisius del partido que són s'encarrila, que es en el primero Y en el segundo Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que mañana el equipo tiene el reto, por un lado, lo más importante, por supuesto, conseguir la, la victoria, pero también, sobre todo, mejorar, ¿no? Mejorar las sensaciones y sobre todo el trabajo ¿no? que ha tenido Perasovic en estos cinco días, después de lo que fue la, derrota del pasado domingo frente al Real Madrid, pues el tratar de volver a inculcar a sus jugadores el espíritu de, competir, ¿no? De, intensidad y de sobre todo arrancar bien los, partidos, ¿no? Vamos a ver si esta semana le ha venido bien al equipo para preparar no solo el partido de, mañana, sino también lo que le tiene que venir a partir de, ya con la Liga y también con eh, una doble salida que le va a venir posteriormente a Lituania y Grecia en, en la máxima competición eh, continental pues, para intentar revertir la, situación y que esos nervios, esa preocupación, pues se eh, quede poco a poco en el olvido y que el equipo pues vaya vaya enderezando el rumbo. Bueno, sentima que se en sala de prensa? Perfecto, eh, vamos a comenzar escuchando al técnico de Valencia Basket que hablaba además de, una situación eh, yo creo que ahora mismo importante en el, en el equipo, ¿no? Las tres opciones que ahora mismo pues eh, puede haber en el, en el equipo para, para intentar solventar la situación. Una de ellas es curiosa, incluso la reconoce el entrenador, al margen la de, la de poder mejorar y conseguir sacar adelante esta situación ganando, ganando partidos, pues incluso dice que se podría dar también una situación donde el club estimará pues que quiere destituirlo y, de esta manera abandonar el, Valencia Basket. Bueno, hay tres opciones. Una es que confías, trabajas y ves hasta qué puedes llegar. Otra es cambiar jugadores o cambiar entrenador. No hay tres, tres opciones. la, dentro, de la, primera se puede seguir Evidentemente, nosotros ahora mismo estamos en situación cuando vamos a hacerlo eh, con equipo que tenemos, intentar mejorar, intentar jugar mejor posible. Pero te lo repito, en nivel de resultados podíamos jugar muy bien y perder. Podíamos jugar mejor que el año pasado y perder. ¿Ves cosas, Juanma? y también y eh, Pedasovic, que analizaba al rival de mañana, al Laboral Cucha, el otro rival español que tiene el equipo valenciano en esta primera fase de la Euroliga, un Basonia, por cierto, renovado, cambiado respecto al equipo que inició la temporada y ha hecho hasta cuatro bajas y sobre todo presenta a su flamante fichaje Bujasic, el jugador esloveno que ya debutó en Liga el pasado fin de semana, además lo hizo francamente bien. Así hablaba del Vasconia y de la forma de jugar del equipo vitoriano. Ellos juegan muy directo, son un equipo que, que ataca muy rápido, con, eh, con posesiones muy cortas, con calidad. No, no, nos, no nos equivocamos, este equipo no es el mismo equipo que empezó la temporada han cambiado tantos jugadores que ahora mismo jugadores que participaron, por ejemplo, en Supercopa, son cuatro o cinco nuevos jugadores, ¿no? Entonces es totalmente otro equipo, ¿no? Bueno, Juanma, pues eh, de demà no quina hora el partido el partido a las eh, nueve menos cuarto, desde las ocho y media lo contaremos ya en esta sintonía. Por cierto, destacar que en el plano físico vuelven Jarangodi y Pablo Aguilar eh, de sus respectivas lesiones. Los dos, por ejemplo, no jugaron el último partido de liga frente al Madrid y el que tiene difícil estar mañana, por no decir que prácticamente está ya descartado, es Sergio Isu con un esquince de tobillo, Vasconia, que llega a Valencia con la duda de San Emeterio que tiene unos problemas en su, en su hombro izquierdo. ¿El esguince de Isu qué va a ser delante del Madrid? En El 15 de Isur, no, no, no, esta, esta semana, en una, en una sesión de, de trabajo, sí, sí. Pues eh, mal asunto, eh? Siempre, per unes coses i e otras, o altres, siempre acaba arrossegant problemes físics els eh, jugadors del conjunt taronxa. Te sentim demà, Juanma, gràcies. Perfecto, un abrazo, buenas noches. Recordeu que demà se fa impresa la necessitat de victòria en València Bàsquet, en Europa tres partits davant d'Olimpiacos de, de Galatasaray i d'Estrela Roja, tres derrotes i per tant eh, ja no queda més opció a que comencen a guanyar contres per a no veure's abocats a la Eurocup en el que resta de temporada. Ho deixem així, se n'anem eh, a respirar uns segonets i comença ja el temps de debat, tertúlia i anàlisi així a Esports 90 Sentit. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el des de maig. Jo dic, dic Yuguchi Monobe. Saps el que passa, Folgado? Diu Yuguchi Monobe. No, jo no vindré tampoc. No. Ara, sí, que el, el canvi que ha pegat... Sí. El canvi que has pegat, el matí este matí, mare Melanie Olivares. Mare de Déu, <laughs> Ximo. Ara de vesprada una senyora també molt lustosa que ha vingut... Eh... Mapi Romero, Mapi una Romero. novel·lista, actriz i cineasta, eh, també. Pues, eh... Novela eròtica. Novela eròtica. passat un rato... Ah, damunt. No, més mal, més mal que no ho has dit quan estava <laughs> així o llavors ja quan se anat eh, clar, de, de, de Mapi i Melanie a, Folga, claro, a <laughs> Calvo i el Zorro pues clar, això demostra el carinyo que vos tinc <laughs> va te pegar un bes, Ximó com esteu parella? molt bé, encantats Madre. encantats tots els bé eh, Ximó de categoria fantàstic, de categoria. està així per tant Folgado, està així Ximó Rovira i debut avui, gran debut, jo tenia moltes ganes, hem, teníem alguns problemes tècnics que hem pogut solventar en la casa i ja podem contar eh, és un contaturi que tenia moltes ganes de que estiguera, perquè més ell, per damunt de tècnic de futbol que ho és i dels bons, eh, està fent una gran tasca allà on està, ara direm a, ah, fins a on connectem, és també un bon amic i sobretot un tio que és eh, molt valencianista i que ho sent i que ho porta dins i per tant eh, era indiscutible que sí o sí tinguera que estar en esta tertulia el nostre bon amic des de Qatar, Òscar Fernández. Qatar, Òscar Fernández, què tal? Bona nit. Bueno. Cri, cri, cri, cri. <laughs> Estamos juntos. eh? Ahora sí. Òscar Fernández, bona nit. Tenim problemes amb la comunicació en Qatar. A veure, ara anem a veure. Bueno, quan estigui la comunicació m'avisis, Arturo. Però mentrestant, eh, continuo nosaltres. Bueno, senyors, i hem de també donar la, benvinguda a un oient que ha estat amb nosaltres a veure el programa, Sergio Guerrero Román. Gràcies per vindre, gràcies per estar ahí, eh, gràcies per recolzar este nou projecte que estem fent en la casa des de l'inici. Sé que te'n vas fora, perquè desgraciadament el país l'ha deixat com l'has deixat i tens que buscar la vida fora, però saps que per les aplicacions i per internet eh, vas a poder continuar seguint-nos i estarem encantats de que sempre interactuïs amb nosaltres. Crec que ara podem parar amb Qatar ja. Òscar Fernández, què tal? Doncs pues no, no tenim aquesta comunicació. No tenim aquesta comunicació i sí que, tant, anem a afegir en la tertúlia Andreu Alderola. però en quant estigui aquesta comunicació... Senyors, en principi, anem al tema, va, anem al, al turrón. I comencem <clears throat> per l'esquema, per el sistema de, de joc. Què fem, Ximó? Mantenim el del Madrigal que va anar bé? A mi no m'agrada. Ja. A tu no t'agrada? Jo li vaig dir al Zorro l'altre dia, ja va, a mi no m'agrada. No m'agrada jugar en casa, sense mig del camp, perquè eh, no tenim la pilota malament, podrem atacar. I no me va agradar com en el, el Villarreal la manera de sobrepassar la pressió del mig del camp del Villarreal, que eren eh, estaven ahí a, a muerte, era tirar balons llargs i que Paquito la baixara o que Piatti se n'anara per la banda. A mi m'agrada veure el València jugar en el mig del camp i dominar i manar en el partit. Com que va fer en els últims partits. Crec que ara ja tenia una comunicació en Catal que s'ha dit sobre per ahir. Òscar Fernández, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Ara sí, com un tir, com un canó. Benvingut a Esports 97, amic. Muchas gracias por contar en mí la verdad es que es un placer no? Estoy contento de, de de, poder hablar de nuestro Valencia y sobre todo pues de tornar un poquet a, a, a trobar-vos no? en, en la ràdio que, que feia falta Bueno, pues eh, en esta casa estem en esta casa tenim un nou projecte del qual estem absolutament encantats és un autèntic plaer que que s'estarà amb nosaltres des de Qatar, com dèiem tècnic de futbol eh, valencianista de cor exentrenador del València també i del Mestalla i per tant jo crec que era una peça indiscutible que sí o sí tenia que acabar passant per els nostres micros. Estem compartint avui tertúlia amb Salva Folgado i amb Ximo Rovira, Òscar. Eh... Molt bé, una abraç molt fort per a ells també, que yeah. sentir ja, ja t'he dit, sentir a, a la bona gent feia falta, no? I els valencianistes de pro. Amunt, com ho portes allí en, en Qatar? Entre xilaves i això, eh, costa ser valencianista sí. o què, Primo? No, bé, estan contents, eh? sí, estan contents. I ara estic fent dos del València, perquè, clar, al principi les costava, però ara així tots eren del Madrid o del Barça, però ara ja, ja comencem, ja comencem a ser ah, muntatge del València. M'alegre. bueno, pues, eh, Òscar, hem començat aprofitant que tenim... Bueno, estem llançant una pregunta eh, en el Twitter que ha tingut ja moltes respostes i les que va tindre segur. I és quin record guardeu d'Ernesto Valverde bo per el que va fer esportivament que va fer una bona tasca esportiva o roïn per la manera tan abrupta d'anar-se en aquella roda de premsa per a mi absolutament prescindible eh, ahir entrarem després a partir de mitja que llegirem els missatges en Twitter de, de la gent arroba esports 97 dit en nostre Twitter arroba esports 97 dit però estem començant en, en un debat purament tàctic eh, Òscar imagina mm. imagina no segur que tu has seguit i t'has vist d'una manera o d'altra tots els partits del València des d'allà perquè eh, ja quan en estiu parlarem me dius Mm, no és que me veig jo, és que la majoria de gent d'ací d'on jo estic en Qatar li preguntes per un equip, per un jugador determinat i saben, vull dir, dominen la Lliga Espanyola i per tant, si la dominen des d'allà, Òscar, que és d'ací ni te compten. Saps que el dissabte, Òscar, el diumenge, perdó amb la baixa de Parejo, eh, Nuno canvia del 4-3 al 4-4-2 bueno, eh, el resultat va ser bo, el joc no tant, i estem preguntant eh, a la gent eh, què faríem. Eh, és evident, per lo que ha contat Salva, que de moment no va mantenir el 4-4-2, no és molt de canviar. Tu com veus aquest canvi de, de sistema? Jo crec que el canvi també va ser un poquet per, per on jugaven, no? Jugaven Villarreal, eh, ell sap, eh, sabia que, que el Villarreal jugava amb molta gent per davant de la pilota, que si sobrepassava aquesta primera línia de pressió anava a fer li molt de mal i jo crec que, que, que acertar totalment, no? Una cosa és el xoc, és de veres que, que el xoc pues, estàvem acostumant-se més allà a veure un València dinàmic, un València que entrava per les dues bandes, un València molt ràpid, però bueno, jo crec que, que ell aprofita el ficar a dos davanters per pa, pa fer mal al Villarreal, no? I, i, i en aquestes transicions ràpides jo crec que li va fer molt de mal. Què va fer el diumenge? Eh, pues complicat, complicat. En la baixa de Parejo, pues, jo crec que, que pot tornar a jugar en dos davant i aprofitar aquesta velocitat, no? El que passa que sí que és de veres que, clar, ens havíem acostumat a aquest futbol dinàmic, a aquest futbol ràpid que agrada en Mestalla i, i, i els resultats estaven ahí. Entonces, mm. tinc els dubtes de, de, de si va canviar. Fogado, pel que ha vist este matí en l'entrenament, Salva, jo crec que no... No té pinta. Jo crec que no va canviar, porta dos dies, ahir a porta tancada i avui a porta oberta, en els que bueno, divideixen grups la, la plantilla, que és algo que bueno, molts tècnics, i jo és que l'entenc que me dóna la raó, pues últimamente fan, no? La defensa titular es atacada eh, dirían, per, la ofensiva, no? También eh, eh, titular ahí la defensa Barragán, Gallá, Mustafi y Otamendi pues ahí esa defensa atacaban Piatti, Fuego, André Rodrigo y... i el Càcer, no? Estava per davant eh, Felipe, per a que no foren 6 contra 4, i d'esta forma foren 6 contra, contra 5. Ho va fer a porta tancada, Manolo ho ha tornat a fer este matí a porta oberta en el mini de, de Paterna, i no sé què és el que passarà demà, que diríem, jo crec que és el gran assaig de la setmana, serà altra volta en el mini de Paterna, però serà a porta tancada. El mini ja pràcticament és un és un, és un búnquer, s'han alçat eh, tanques eh, metàl·liques que fan bueno, que els mitjans de comunicació tinguin més problemes però des del part tecnològic Òscar veure les sessions eh, preparatòries i, però jo mm, pensava que Nuno anava a canviar el sistema i uh -huh. encara pense que, que pot canviar-lo el cap de setmana, que, que torne al, a, als tres migcampistes perquè a mi el futbol és cert que va ser efectiu, que va ser pràctic el València va guanyar el Madrigal però a mi el futbol del València no me va agradar me va agradar més el del Villarreal uh -huh. el que passa és que el València va ser més efectiu que el, que el Villarreal. Jo crec que canviarà, però porta dos dies en els que sembla que no, que que vaig dit, a canviar. Ara que has dit eh, lo del búnquer, quan mm. Òscar estava eh, arribat fumant eh, i alçar un mur i se va, alçar, se va muntar Uf. una garba de... Ara tots són murs i tots són impediments i, i, i com canviar el futbol, però també és, és que està tot el futbol. No sé si tinc ah. alguna foto per així, eh, Òscar, si no te l'enviava per WhatsApp, dels murs que, que s'han alçat en, en Paterna, és una barbaritat ara hi ha murs que envolten el, el, el xalet on està la direcció esportiva eh, que impedixen l'accés de representants i de pares a veure els entrenaments dels, dels nanos és una barbaritat, no? els murs en el mini les, les lones en, en el camp eh, superior al, al mini per a que tampoc els mitjans de comunicació puguen veure les sessions preparatòries bueno, és una barbaritat el que els murs, com diu Manolo Oscar, que s'han posat en paterra, no sé si... Suposa que sí, perquè sí, sí. algú, algú te ho haurà contat, no? Tenies sí, no, eh, eh, vaig estar fa, fa poquet a València, vaig estar en setembre i vaig estar en paterna. I vaig estar, no? I sí que, sí que és de veres, sí que és de veres que, que ho va veure i... Bueno, al final jo crec és complicat. Eh, valorant des de la part esportiva, jo crec que, que també un poquet el, el al jugador, a l'entrenador, en el treball, jo crec que també va bé. El que passa és que al final el que patís es el aficionado, no? el, el, el del carrer, el que, el que realmente es el, el que vive el Valencia. Tot es complicado, es complicado. Sí que es de veres que, que bueno, el tema de, de representants sí que estava sent complicat en Paterna perquè molt d'accés a, a tots, eh, eh xiquets molt jovens pues, en patín, de, els pares... Eh, jo crec que, que havia arribat un moment que era eh, excessiu, no? el que, pasa, passa, es el que passa, Òscar, Es que per eh, que Nuno, como a mínim, Siempre eh, un día obri portes. Un día obri la gente Sí. Bueno, es una manera de, compensar. Claro, claro. que también es deberes es que, que estem como a, a, a entrar a Borea, a, poder... Mm. Eh, està el veient del primer equip, eh, la gent jove, però si anem a uns altres puestos, a, unes, a altres lligues, és totalment més complicat, no? El, el, el, el que és el, el club viu un poc més aïllat en la tranquil·litat de l'entrenador de poder treballar, en la tranquil·litat de, de poder fer proves, com estava dient avui, que, que avui ahir va, va, va fer proves. Entonces, al final també és, és una situació de, de, de donar tranquil·litat. Tant exagerat, pues, jo crec més en, en la gent de peu que va que va un matí a veure el seu València, que va veure els futbolistes, que va disfrutar de, del seu equip. Uh -huh. eh, eh, la pregunta és, com la pel·lícula aquella de del retorno del Jadí hi lucha interior, vull dir hi eh, haurà lluita interior en el mateix uno per a dir no puc estar canviant de sistema totes les setmanes però d'altra banda és cert que el 4-4-2 quan li queda Parejo? Bo, Sabeu, Parejo, parejo pues, eh, ho <laughs> he vist en super que anaven posant-li eh, Aulletes, Aulletes este, acupuntura. El València té un parell de fixos que són molt bons en l'acupuntura. Però què li queden? 4 setmanes encara? Com a mínim 4 setmanes. Home, jo jugar conforme jugarem en Villarreal estic en salva, eh, jo crec que no podem fer-ho durant tantes jornades. Foren una jornada més, doncs pues bueno, anem a veure. Jo el que passa és que em fa l'efecte que ha assenyalat molt a Felipe Augusto. El, és un xicó en què el va portar ell, en el que va, li va donar molta confiança i de repent per lo de per lo de Riazor, fa l'efecte que per lo de Riazor, aquell 3 a 0, pues, escolta, eh, ha, la lleva de l'equip, jo crec que és un xicó que té condicions i que podríem tornar a provar-lo. De Suculinis, de veres, que l'hem vist dos ratos i pareix que està fora de, fora de l'equip. No ho sé, eh a mi jo us dic això, a mi m'agrada que el València toqui la pilota en el mig del camp, no agradat gens que André Gómez estiguera desenxufat pràcticament fins als últims 25 o 30 minuts, no sé per què, li faltaven ajudes, li faltava eh, gent a la que, a la que apoyar-se, i Fegolí i Piatí en el mig del camp, pues donen el que donen, ja ho sabem. Uh mhm. -huh però bueno, ell sabrà com està, com està Filipe Augusto. Eh, jo crec que eh, per a, si torna al 4-3-3, que jo, pens, jo pense, eh, Folgado anava avui l'entrenament, ell diu, jo pel que veig, sembla que no, però no ho descarte encara. No, jo no encara, encara no descarte. Tu encara no ho descartes. No. Jo, eh, coneguent... Lo però que jo no ho descarte perquè tu i jo tinguem una conversa molt significativa el dilluns uh mhm. -huh. i, i el que mos varen dir és que ja va gent dins del vestidor que quan va acabar el partit del Madrigal va dir no mos senta bé el 4-4-2 no per tant entenc que si això li arriba a l'entrenador que entenc que li haurà arribat pues probablement se planteja altra cosa i l'assat siga demà i estiga despistant-nos, o tal volta lo canvien, no ho sé, però tu saps que ja en veus crítiques ja respecte a com ha sentat i se, crítiques, crítiques tampoc no? dir no, crítiques. no, no, crítiques no a, ah, que alerten que alerten, sí, ojo que no mos senta massa bé el 4-4-2 sí. Eh. eh, ahir n'hi ha una variant eh, de la qual hem parlat i que encara avui no hem tret i eh, anem a Talabrera eh, i vull que també Òscar se banyi en ella que és Carles Gil mm en el centre del camp. 12 i quart. Això sí que m'agrada. La, <laughs> la, ho debatim amb Ximo Rovira, des de Qatar amb Òscar Fernández i amb... Òscar no pot estar en Qatar, sona molt bé. Està, ahí, està, està fenomenal. Isca del quart. Que Això és perquè Arturo també és un fenomen, no? no sé tècnic. De Qatar I... de Poblet. <laughs> De en Qatar de Poblet, en efecte. Des de Qatar... Catarrocha. Des de Catarrocha. des de Qatar, Òscar Fernández. Des de Gandia, Ximo Rovira. Des de Manises Barraldalla que té la doble nacionalitat. Salva Folgado pues esta es la tertulia que tienen avui en Sports 90 nit pero a pasarse de meravella fins a la una de la matinada Torrent ya de seguida su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 de la nit i 17 minuts. Continuem en Esports 95 nit, així la 97.7 ràdio. Vos recordo la pregunta que estem fent en el Twitter, arroba esports 97 nit, i és quin record teniu d'Ernesto Valverde, que arriba el diumenge a Mestalla, bo pel que va fer esportivament, roïm per la manera d'anar-se'n. Això és una de les preguntes que estem fent-vos, però podeu opinar del que vulgueu. Ara estem fent-ho del canvi de sistema, i estem dient, hi ha una situació que esta nit, sí que és el que en altres debats ho ho hem contemplat, si n'hi ha canvi de sistema, <clears throat> que jo m'incline perquè no va haver-ne, me jo me banyo ja, jo dic que no va haver-ne perquè Nuno no és un entrenador d'anar ballant totes les setmanes, altra cosa és que les veus que ara tenen el vestidor li facin plantejar la, la lluita interior que jo dia abans, però jo pense que no va canviar. De fet, si ho fa, hi ha una situació que és deixar André en el lloc de Parejo al costat de Javi Fuego i per davant... Mm ficar a Carles Gil Sí, o que, o que torne Filipe Augusto, que és l'altra possibilitat. Sí, però de Filipe ja, ja, ja hem parlat. Jo, jo Filipe no, crec que li, per a jugar en casa no ho veig una, un migcelcamp, un, tri, un tribot, per dir-ho manera, o una mm. tripleta de miscampistes consistent per a dur el pes del partit, perquè l'Atlètic, ara parlarem d'ell, atacar no va vindre. Jo des del primer moment i m'agradaria que Òscar, que, que, que el coneix o que té un coneixement millor que el nostre de, de Carles Gil, que ens, que ens diga si efectivament pot actuar en aquesta demarcació. Jo crec que sí, però des del primer moment el que vaig veure que no el traia però l'utilitzava en la banda, jo pensava que en qualsevol moment era el recanvi idoni per André o per, a, o per a Parejo. No sé si penses, eh, Òscar, que pot fer aquesta funció Carles Gil. Jo, jo crec que per condicions sí, i, per, crec... i per tècnica, fonamentalment. Mira, jo crec que, que les condicions de Carles per a donar el passe, per a jugar mm. per dins, per a, per a combinar en, en Javi Fou i en André, jo crec que és ideal, no? A més, cama esquerra, que, que te dona la, la variant de la qualitat de, de, mm. del jugador esquerra i, i sobretot té això, l'últim passe i a més, pensant en el que estàveu dient jo crec que, que l'Atleti vindrà a tancar-se a, a aprofitar pues, esa pilota parada, esa acció de banda ràpida que puga dur o, o, jo crec que, que, que en el que, que que stare insieme con André o, o, que Carles dar y se pase no? que puedo se y se pase velocidad de, de, porque además si, si tornaremos a, a jugar en transición rápida yo creo que, que el Atlético ahí se senta a gusto ¿no? te echen forta a eh, y, y vindre a defensar es es es aprofitar la seva yo creo que, que Carles sí que yo me m'inclino también yo creo que, que va que va a tornar a, a lo que estava fent, va tornar a, a jugar com estava jugant el València en casa perquè els resultats estaven ahí i sobretot les sensacions, no? les sensacions de que érem un equip que tenia clar com atacar i tenia clar com defendre no? I, i, i això se nota pues, eh, el dia de l'Atleti de Madrid com és l'equip, com estigué, com se centrava com... I, i, i després pues, és de més dies no? entonces jo crec que, que Carles Gil és una opció molt valorable i jo crec que, que pot tindre les seues, les seues opcions en el, el, el partit de, este cap de semana. Tornaria a sentar a Figuli, per tant, i Rodrigo en banda, perquè Rodrigo és el, la niña de mis ojos i... Sí, este, sí, sí. sí, este sí. sempre juga de titular. Sí. Figuli a la banqueta altra volta. bueno, a mi m'agrada més este equip i el plantejament que està fent Oscar que és molt raonable. Clar. Ostres, eh, és que te passe, és que Carles se pot associar, efectivament. Mm -hmm. I en André, que era el que mos falta... En l'aspecte combinatiu de joc que va faltar en Villarreal, en mm -hmm. efecte i de un que apreta també i que apreta l'eixida de valor de, de centrals eh, rivals, per tant a mi m'agradaria, i a més, eh, gent de casa Òscar, collons sí, no? veure, Però, mira, jo, jo, dos coses, jo me'n recordava molt de Carles ara que estàvem parlant d'això Carles en l'Elche jugava per darrere mm. i, i, i, i, i va fer gols però mm. també va fer assistències no? és un jugador que, mm. aquest últim passe l'arribar de segona línia ell ho fa molt bé no? Eh, ell definís bé però és el que te dic, que té aquest passe el trobar aquest espai que, que a lo millor ningú ho veu i, i ell dona, dona exerció. I l'altra, pues imagina't, no? la gent que hem treballat en Paterna, no? quan, quan veus a Gallà o quan veus a Paco a Carles ahir, pues uf, que tio gent de casa en el primer equip i estiga jugant com està jugant. I ja era hora, eh, Òscar? A veure, jo crec que, que, que Nuno ha sigut valent. No? Jo me'n recordo en, en pretemporada quan parlàvem en banda esquerra. A veure, és que al final l'opció de els bons, els bons tenen que estar en el camp no? i jo crec que, que Gallà és molt bo i n'hi ha que donar el partit no, no podem saber si un jugador és bo matant-lo el primer dia que juga no? tenim que donar-li brilla n'hi ha que ser molt valent, és la realitat n'hi ha que ser molt valent perquè qualsevol se pot posar en la pell d'un no i, i faria meravelles, però sentar-te en la banqueta i pensar el que t'estàs jugant i, i confiar en un, en un xitxó és complicat i ha sigut molt valent i, i valent ha sigut de posar-ho posar i, i mira el que és Gallà que està pues a un nivell increïble. Jo crec que està dona, és el mateix que, que Paco i Carles, en quan tinga con, continuïtat pues segur que, que dona la cara perquè al final en Paterna se treballa, s'està treballant molt bé i, i ahí està eh, el que està eixint ara, no? Però, però Òscar, això, això no és d'ara, és de fa anys. Quan, Sempre. Quan, quan Bé. comença el debat, este debat perquè en guany sí que és cert que hi ha una major presència de jugadors de, del Mestall en el primer equip, amb Paco Alcácer, amb Gallà, amb Carles, en menor mesura en Robert, però també amb Jaume Domènech, que s'assoma de tant en tant al primer equip. Eh, jo eh, feia una llista per damunt damunt, sense entrar a, a clavar-me en internet a veure any per any. I m'eixien 7, 8, 9 jugadors de primeríssima línia, així de paterna, però és que m'eixien altres Mira. 12, 15, que s'estan guanyant perfectament la vida en primera divisió o en equips puntes de segona. Te vaig a dir un equip. Joao Guaita, Porter. Sí. lateral de Lillo, en Eibar. Central, Carlos David, que está en segunda B. Lombán, lateral izquierdo, Jordi. Alba. De, de, de y Andy 4, que está en primer nivel. Correcto. Montoro, Michel. Correcto. Montoro está ayudante en Huelva, Michel está en Getafe. Carles, que está ayudante en Primera División Polonia. Simón Navarro, que està jugant en, en primera divisió en Grècia, mm -hmm. Jaume en banda esquerra, que està jugant en Villarreal, i davant jugava Sandaza, que està jugant en Girona i fent gols. I que ha estat o sigui, un, un, un fundant en, en l'Scottish Premier. Exacte, ell va ser l'11 que jugava un diumenge per la vespre en Avila i guanyava a 3 en promoció d'ascens de tercera a segona B. Per això diria que, que, que no és d'ara, que no és d'ara, que, que en efecte que sí, que de primeríssima línia han eixit 6-7-8 jugadors, però ara tu repasses l'11 acaba de donar l'Oscar i està tots en, primer en, excepte un que ha dit en segona B, un dels centrals la resta estan tots en primera línia Sí, és un, sí. És, és un orgull, eh, efectivament, i que, i que venga Nuno, que no, ni coneix la filosofia del club, que recent ha aterrat en un moment molt convuls també en la compraventa, i resulta que confia efectivament en estos xicons i lo de Gallà era una jugada complicada perquè tu has traspassat a, a Joan Bernat i si començava a tindre el xico, el xicon, els primers partits dubitatiu en fi, eh, estaves jugant també el prestigi, és de veres que no va ser valent però tampoc li quedava altra hi hagué molta confiança per part de Rufo de dir, sí, però, cap problema, traspasseu però... a Juanito al Bayern que així està Gallà, doné la cara jo per ell i li diria sí, sí, però... tu tranquil que si tens un crac però, escolta, però, pues hi ha que posar-lo eh? jo, jo, ara, jo ara te vaig dir una cosa i quants entrenadors han hagut ahir i han ficat un lateral dret de lateral esquerre? Ja, yeah. mira, Valverde Guardado, mira, que estem parlant de, que estem parlant de Valverde, va fer, va fer en Guardado. I, i, no, arri mm. i, no, i no, no arriba i digue jo me la jugué en xiquet. Sí, tio, sí. Això I el xiquet ha donat la cara. Sí, sí, sí, sí, és, sí, sí. És, és, ser valent, o sigui, és ser valent, i no, no ha sigut valent, i allà pues, en treball, perquè s'ho ha currat moltíssim des de que arriba a la ciutat esportiva fa molts mm. anys. I mira pues, que té a Orban darrere, que no se pot descuidar, eh? perquè ara està lesionat, però Lucas Orban jo crec que és el, el jugador número 12 per a, per a Nuno. Ara estan jugant a tres xicons i que ha arribat a jugar algun partit en el mig del camp, precisament. D'haver sigut igual una sí, solució perquè, bona, eh? Perquè era una manera de rearmar l'equip moltes voltes. Ho hem vist com Correcte. Orban queda darrere i Gallà passa al mig del camp tu no pens cap de potencial defensiu de la banda esquerra i ofensivament parlant Vamos, Gaya eh, tampoc és un jugador guanyes un punyal la pilota en espeus no sàpiga el que fer en ella eh, ens pregunta un, un oient i els tres oients manen i per tant si proposen temes hem de posar-los sobre la taula eh, Salva, Òscar i, i Ximó jornada 10 i en segona posició un punt de líder penseu que té límits este València? Mestre Mira, jo t'ho vaig, jo vaig dir una cosa jo te vaig dir una cosa. Jo veig el mm. partit des de Qatar, a 10 hores de casa, i veig el partit en una il·lusió que feia temps que no veia. Jornada 10. Tranquil·litat, però en la il·lusió que, que tenim, la gent que va més talla, que, que anima, que tal, i l'equip, jo veig una cosa i és que té molta fama O sigui, és que és... No sé, les sensacions que transmitís són molt bones, molt bones. Que la lliga és molt llarga, molt bé. Tenim dos competicions, y, y que tiene tranquilidad pero es la ilusión que transmitís. O sea, el, saber que vas a Mestalla o el saber que yo posee, yo tengo un chique de 6 años y, y, está en el Valencia seguro es partir, papá, hoy ganamos. <laughs> o sea, esa ilusión la tienen los y los son los que transmitís. A banda de la táctica y de todo lo demás, es la ilusión que genera, no es la dinámica. Y este tener una dinámica que, que ilusiona. Y al final yo els futbolistes ho transmitissin des del camp entonces estem bé n'hi ha que anar com, com l'any passat <laughs> Simeone que deia partit a partit i és el que està fent Nuno o sigui, l'alegria, la... tot això se, se denota en el camp no? el bon rotllo que té la plantilla que és de veres que sentim-vos i, i, i llegint els diaris està utilitzant jugador, no està canviant de veure que no juguen Nuno està posant els 11 que guanyen els partits ell és el més listo de la classe i és el primer que vol guanyar i el que a jugar se ho té que guanyar i, i ja està jo me'n recordo l'any passat que parlàvem molt d'Otamendi que si Otamendi el central que tenim este any és increïble i, i no de la confiança i està igual que els altres entonces partit a partit té molta il·lusió l'equip té fam i, i, i jo crec que, que anem en una dinàmica de fer, molt, de, de, de fer moltes coses bé sí, muy... jugadors per explotar, a més. Eh, sí. Tens el tiburón que encara no ha pegat un mos. Eh, I, quan, eh, I de pegar-los. I Negredo és un tros de davantera, encara que sabeu que jo sóc el caserista. I, eh, <laughs> a, tope, a tope. és un eh? fitxatge que me va pegar tort perquè, ai, los collons, va sentar a acabar sentant a Paquito. Però encara tens a Rodrigo Moreno, esperem més coses d'ell i encara mm, veus que hi ha part dels xicons que són, és una, són jugadors a més molt, molt, molt joves una projecció per davant extraordinària. Jo estic que tu, Òscar, jo feia molt de temps algunes ramalaes de, de Vanega, però les coses que hem vist en Mestalla i fora d'aquest xiquillo d'André Gómez, com a aficionat al futbol, ja me cau la babana, no? I després el que tu dius, ese centre de la defensa, un campió del món i un Otamendi, això és un indio cherokee, això, això és una meravella. I és de veres que estem il·lusionats, estem enganxats a l'equip. Sí, i, i, i s'oblidem d'un nom que, que va causar furor en pretemporada, de Pol, Mm, sí. que, que, que va ser espectacular, o siga, és mm. que ara la qüestió és estar tots enxufats, no? perquè jo crec que, que això va ser una, una part important de l'èxit, no? És, és la realitat, la il·lusió i la fan que tenen pues ho demostren, no? Estan demostrant els jugadors. És que estem veient, jo crec que el mateix Barragán, que ha sigut criticat en, en Mestalla sí. <laughs> molt, està donant un nivell excel·lent. Mm. O sigui, és la dinàmica del grup, eh, eh, eh l'estat de, de positivisme que n'hi ha, els jugadors ho, ho percibissen i, i, i a banda després jo crec que n'hi ha una cosa molt clara i és el missatge de l'entrenador l'entrenador ha creat una aureola de positivisme que, que feia temps que no se veia en paterna no? i això, això dir o no els jugadors ho denoten i, i ho demostren en el camp eh? 12 i mitja, anem a fer una pausa per la publicitat obligatòria per ser de Pol eh, té la seva nèmesis el diumenge en Mestalla, perquè dic això chula el árbitro que le en Sevilla del Cerro Grande chula el partit davant de y de Bilbao <laughs> cuidadín <laughs> cuidadín y después en cuanto a la fan de la plantilla yo <clears throat> eh, eh coincidís que a Òscar, amb Ximo i que eh, en esta historia A ver por la boca no va a parar pero dius publicidad ja parles tu ja <laughs> no t'entenc sempre m'ha dit que tenia, jo tenia ganes de hablar del Valencia que, no vos de parlar no, no, no, si la culpa me va la culpa meua i de Folgado a las 12 se puede decir que es un tocapilotes entrañable. no. ¿vale? <laughs> Pero sí que es cierto una cosa la plantilla de Montafam, eh, ahí eh, en la en exposición que inauguraba el doblete del nuevo centro y parlante en algunos y tal y está viendo algunos paralelismos y tal y yo día, Yo lo único que veo es que eh, la plantilla del doblete ya sabía lo que era guañar una liga. O pues ya sabía tots els entrebats que li anaven a posar, totes les traves que li anaven a posar, tot el que és pelear-li una lliga davant el poder mediàtic, perquè quan lluites una lliga contra el Madrid de Barça no tan sols lluites contra dos equips, lluites contra el poder mediàtic, i aquella plantilla ho sabia, <clears throat> estos encara no ho saben, però no per res, sinó perquè la majoria són 11 de fora, eh, pues, i si coses, és el que a mi eh, és l'únic però que li puc car. en quant a fam, crec que aquesta plantilla de tanta fam com aquella del Dolet. No, però jo crec que Ximo ha donat el nom de Negredo i jo crec que Negredo en el moment entre Manolo li va donar un plus de competitivitat terrible al, mm -hmm. a l'equip, a part de que d'alguna forma va a incentivar a Rodrigo fonamentalment que bueno, sembla que com que no fa gols pues té algun problema no sé si eh, anímico d'obsessió amb el gol perquè és quan un davanter no fa gols quan un davanter eh, juga en l'11 però està desplaçat a una banda Rodrigo s'està pagant Rodrigo no necessita, necessita del gol perquè la sensació que va donar Rodrigo quan va arrencar la temporada, pretemporada i primeres jornades de Lliga, tu el veies jugar i dius bueno, quin futbolista ha firmat el València i és cert que ara conforme han passat les jornades dius, pues ja no és el mateix i jo crec que no és el mateix perquè no està tan, tan a prop de, de l'àrea perquè no fa gols i crec que és un futbolista que necessita gols però tornant a Negredo jo crec que Negredo va espavilar a Rodrigo i va espavilar també qualsevol eh, baixó que li pegue a, a Paco Alcácer, no? Tindre a Negredo en, en la banqueta, uh -huh. de moment està en la banqueta perquè no està per 90 minuts, però i ser futbolista, quan actue, quan estiga per a jugar 90 minuts, i ser futbolista a mi personalment me pareix una barbaritat, eh? I crec que va augmentar moltíssim eh, eh, la perillositat de, de l'equip i les opcions que pueda tindre en uno per a fer 11 en atac, eh? El València té un atac terrible quan Negredo estiga per a 90, eh? Puc donar ja pa, passar la publicitat? Sí. 12 i 33, Folgado me dona permís, li donem una pausa a la públic, tornem per a llegir missatges en Twitter eh, i veure què penseu. Anem a entrar ja en el tema Valverde, en el tema de l'Eti Bilbao, com vindrà l'Eti Bilbao, pues en Xaduriz, ve amb Valverde, bueno, moltes coses de que parlar encara d'ací fins a la una de la matinada. Ens queden 27 minuts de tertúria futbolera en esports, 97 nit, així, a 97.7 ràdio. Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, el viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 de la nit i 35 minuts de la sintonia que el nostre tècnic Arturo Delgado es posa sempre per a repassar arroba esports 97 nit, el nostre Twitter arroba esports 97 nit en dos mesos de vida ja estem per amunt dels 3.500 followers estem encantadits de que esteu ahí de que interactueu amb nosaltres de que proposeu temes, de que es critiqueu quan tingueu que criticar-nos estem per a això i tot això podeu fer ja sabeu en el Twitter arroba esports 97 nit eh, la pregunta que estem fent record de Valverde bo per la part esportiva roïm per la manera d'anar-se'n Tito Willis roïm en tot Joan eh, diu Valverde, això no és de ciclisme hi ha un Valverde de ciclisme que és Alejandro i hi ha uno de futbol que és el resto Eh, mayordomo asesino. Eh, eh, <laughs> a veure si sa cara que... No, no, m'agrada molt, m'agrada molt. Vingué l'altre dia a saludar-me. Sí, sí. Vingué, sí? Uh, vingué, estàvem dinant en el fum de llum, lloc molt recomanable, i el xico sabia que estàvem per allí, i vaig... Treballa mayordomo? Y va, deixar major de Mossessió una saluda. Vinga, de conèixer-lo eh? Pues, eh, un día que venga a en la estructura de de futboleres que feo? Que convidem. Eh? Que venga. Que se pase. Eh, diu, levantó un equipo muerto. Lástima se ha despedido a la francesa pese a ser vasco. Eh, sí, <laughs> porque llamas vasco francés. Eh, Donato Torres, mol mol bo. Es un gran entrenador y siempre recordará ojalá tornar algún día pero despedido de una mol mala forma. Eh, Sergio Guerrero, pero una part, bona la profesionalidad que demostráis saber conducir un vestidor complicado. D'altra, Pèssima gestió en el seu adeu. Opinió i debat València diu dels millors entrenadors que he vist en el València. Una errada esportiva contra el Madrid i la resta impecable. Alex diu, ningún recuerdo, tenemos al uno y Valverde no me interesa, es un buen técnico y nada más. Eh, opinió i debat que reprèn el Twitter d'abans i diu, molt roïn la manera d'acomiadar-se, falta eh, fatal roda de premsa sense recordar a afición que cantaba Alba Valverde Quédate. También va a hacer mal a los jugadores que no seguía más el partido del Sevilla. Y algún que tenen un ganes de filtrar o que se filtra... Algunos se en damunt. <laughs> Algunos de 10 del vestidor y ya tres de la yocha. César Aigües. Es de justicia reconocer que hizo un gran trabajo con el equipo. No le guardo rencor. No le veo celebrando a lo Emery. David Saez Galdón, Valverde. I sabes la presentadora que se riu com una burra? Loreto Valverde. estem, estem marejant eh, per favor. tots els Valverdes possibles. La nostra amiga Loreto. <laughs> ja sabia no, que no. Anava, anava així claro. el capot. Vicente Pascual diu, gran entrenador i pitjor persona. Nacho diu, un entrenador que se fue fue cobarde y no quiso continuar. Y David Galdón, que era el que veía Loreto Valverde, dijo bueno, en serio, algún que no vulgui entrenar el Valencia y la manera de sen no cree que tenga el campo. muy bien. Eh, <clears throat> Bandín diu, pese al regusto amargo de última hora, bueno líneas generales. Ese talín diu Ambos, al igual que no puede olvidarse el gran trabajo que hizo, tampoco debemos pasar por alto su desafortunada despedida. En empujadas de un buen entrenador, pero os va a engañar en los y maneras de no continuar en el club. Una cosa no lleva a la otra. Tapón López diu Exactamente Dibujos animales Míticos de cuando yo era chico de Tapón López sí. en qué consistió el gran trabajo de Valverde en la cabeza caliente y los pies fríos que no bajas el equipo a ver, para hacer algo Valencia Valencia Coyonut diu Eh, Roín, esportivament ho va fer bé, però res de l'altre món i va demostrar molt poca elegància amb la manera d'anar-se'n. Eh, Xeo Noche pregunta qui és Valverde. Eh, <laughs> David Mazcunyant eh, diu que Òscar Fernández és un crack, per això està així amb nosaltres. Emi Pujades, que ja ens ha fet una pregunta de la llegida. Juan Cepachi diu, consiguió sacar la sangre en parejo y hacerlo más combativo. Su despedida no fue la adecuada. Eh, diu Luis Atay, me decepcionó, nos dejó a medias. Y mm, Manuel de Amigo dio un malísimo recuerdo tengo de Kuman, de su destrozo, de Valverde, pese a su desafortunada despedida, vimos la luz con él, fútbol. Y es que dio Manuel Montanchada, afogado Show, Pimpinela. <laughs> Tú te vas a decir una cosa. ¿Eres Pimpi o Nela? No sé, pero el de la barba es evidente que soy yo. Me lo cuento que te toca tú, la chicona. Sí. Ah, el de la barba soy yo, tío. Bueno. sabes que el de la barba te melena. <laughs> tampoc volia incidir-hi massa perquè allà estem morts t'enganyes, si la tinta bueno, Ximo Oscar i, i Folgado anem a, a què estem preguntant Bé Valverde eh, el record? a Duriz se n'anà i cada volta que ha vingut el Vestalla l'ha ovacionat perquè a Duriz se n'anà per una qüestió que alguna volta ja he contat i que no vaig a tornar a contar per a que no m'acusen de la campanya eh, amb lo de sempre eh però partia per ahir Valverde l'any passat és cert que l'equip estava en un moment de transició i jo crec que va passar més desapercebut que una altra cosa jo crec que diumenge més Mestalla sí que és possible que a Valverde li caigui algun recadet me dona aquesta impressió perquè jo he fet una comparança en la primera mitja hora <clears throat> que la torno a recordar eh, Valverde de València va ser com si tu vas a un restaurant te un primer plat extraordinari un segon meravellós un postre fantàstic però en el cafè trobes una panderola ai amic ja poden haver sigut els tres plats molt bons ja és agradable tu... la comparança sí, sí, no, <laughs> no, és, bé, és com jo la veig I, com, i tal i com jo la veig la dic sort que ja ens sopat temps correcte i evi... tu, jo encara no he sopat eh, sí, i per no. molt bons que siguin els tres primers plats tu desgraciadament amb el record que hi del restaurant és amb el de la panderola en el cafè i ja vol dir <laughs> de vosaltres. Aquí puedo leer. <laughs> Home, jo el record que tinc de Valverde, Manolo, és la famosa fotografia que en el momento eh, eh, se, la va a eh, creo que va a ser una fotografía del club a mes Sí, sí. Posteriormente, cuando va utilizada por la pared de propaganda del club, en el momento que ya a ver los primeres estribaciones portuarias que dirían en el Tour de Francia cuando va a comenzar a rolar esa fotografía pues es el récord que me queda a mí de Valverde, porque yo creo que esa fotografía parla también por sí mateixa y de cosas y Me referís que esa fotografía fotografía entre Valverde... Entre Manolo Llorente y Vicente Andreu. Estaba Valverde entre Manolo Llorente y... i Vicente Andreu i a partir d'aquesta fotografia explica jo crec tot el que va ocórrer en el tram final de la, de la Lliga eh, en, en el previ en, en el partit de Sevilla en el que va córrer el vestidor qui ho va filtrar, qui no ho va filtrar i en la roda de premsa posterior no? i el que va dir Valverde respecte del, del club no? jo crec que mm-hmm. va estar molt influenciat per aquestes dues persones i per aquest Vinar en, en especial i jo sempre que recorde a Valverde i al València me ve a la imatge i sa fotografia Valverde entre Llorente i, i Andreu Sí, por lo mateix, pues que la inestabilidad del club va ser realment lo que el, no tenia clar en qui firmava, qui era el president, <laughs> qui no sé quants també presidents, diversos presidents de la fundació també jo, passaren, mira, jo, jo no tenia no... les coses clares, o almenys és el que va explicar que la inestabilitat del club va ser el que li va fer tens una proposta de l'Atleti de Bilbao que és un equip que te dona que el contracte i te dona la tranquil·litat per a treballar i te dona temps també per a treballar i així en València el tio vingués i dius tu, estàs loca, això és una falla cada dia això sí qui mana i bueno, i això és el que va excusar-se però sí que va, jo crec que va fer un bon eh, treball a nivell esportiu i ho ha dit algun un xicón ahí en Twitter va despertar a Parejo, no, avui en dia no se'n recordem de lo desmenxat que era Parejo aquella temporada i no donava Parejo realment no, no donava i lo bo que hi fa Valverde és treure'li eh, rendiment continuat a aquest bon moment de Parejo, mm. però Parejo ja apunta en un partit amb Peregrino a la banqueta davant el Bayern de Múnich. Yeah, no sé, Empata un en Mestalla que fa un partit d'esfegulí espectacular, però ja hi Parejo jugant en la posició de centre ens deixa bocabadatge a tots ostres, quin jugador, este no és el Parejo que... Esto... torna a pagar-se i el recupera Valverde Després, eh, Valverde, en efecte, eh, diu que és la inestabilitat... Que, bueno, jo crec que la roda de premsa, en els termes en els que el donà, sobrava. No, no estic criticant que se n'anara. No estic criticant que confiara més o menys en el projecte. No estic criticant que hi haguera o no hi haguera inestabilitat. Crec eh, mm, que fer una autòpsia encara amb el mort calent sobrava. Sí i és per a mi l'únic que li... Sobretot per respecte a l'afició, efectivament. Va confondre un club convuls en una afició senyora. Correcte. I ahí la va cagar-se. Òscar, tu com ho veus? Sí, Des de la punt de vista d'entrenador de, de, i d'evangelista. Yo, yo coincidís en la teua definició, Manolo. Jo crec que arriba a un club que estava en una situació complicada a nivell esportiu, va, va fer moltes coses coherents, és de veres que, que començarem a veure el millor parejo, però jo crec que el final no sé, va estar influenciat, va mm. estar tocat, i més com transcorregué, jo me'n recordo aquell dia en Sevilla, que ja estava tot molt, molt tocat, sí. però me'n recordo aquell dia en Sevilla que se jugaven tant, que, que estava en un passet, era, era guanyar i, i, i se filtra tot i, i se'n va anar tot per l'aire, no? i ja després això desemboca en una mala eixida. Mira, eh, i jo i sé bueno, però que parlem ho va filtrar tot Vicent Andreu podem dir perfectament perquè és una sí, sí, història no, no, que ja es clar, coneix sí, però, ho filtra un però, jugador de vestidor però, ho filtra un jugador del vestidor i ho filtra Vicent Andreu ho filtren els dos i ja, ja cal contar una història eh, Valverde 48 hores el partit juga dissabte el dimecres ell té un dinar amb els seus ajudants i els diu el diumenge vos diré què és el que anem a fer encara que els seus ajudants ja barruntaven que en València no anaven a quedar-se els seus ajudants que eren eh, Pozanco que era el preparador físic i el segon entrenador que era Jonas Piazú eh, abans de tot això eh, ja li havien vist coses rares el, els mateixos ajudants mm, a gent de l'entorn que coneixia i tal li dient no reconec a este Ernesto Valverde està, eh, jo crec que estava superat per se va equivocar en tot se deixa influenciar en tot i ell se va enganyar ja direct perquè ell després ho diu abans del partit tàctica nefasta per un entrenador que van a ser que jo crec que abans d'un partit no li pots dir a la plantilla Òscar, no sé tu el que opinaràs d'això no, no, no, i més jugant-se el que s'estaven jugant i més jugant-se eh, eh, dissabte és que s'estaven jugant molt i se dissabte i, i l'estat de soc, jo me'n recordo del partit ei, la, ei, eh, la cara d'ell la cara dels jugadors sí, sí, sí jo, jo me'n recordo, arribava en una dinàmica positiva i aquesta setmana se parlava d'aquest partit en Sevilla uh -huh. tota la gent il·lusionada la gent que a, a, a Sevilla i, i era veure, veure els jugadors jo crec que, que l'impacte en ese vestidor tingué que ser molt dur no? I, i estat de, de, de soc en el que s'afronta el partit se nota, no? jo crec que abans d'un partit és complicat donar una notícia així al vestidor. Hi ha una situació que eh, redunda en la teoria meua de que ell en efecte estava influent, com ha dit eh, Salva i a més estava superat eh, perquè li diu una cosa als ajudants que després no complís abans de, de ser diumenge ja ho diu en el vestidor i n'hi ha una altra, que és una imatge que mai no se va emetre i qui sap si algun dia la recuperarem que en aquell moment els eh, companys de l'extinta Canal no Televisió Valenciana una imatge que no emeteren mm, eh, eh, qui s'encarregava i tingué la imatge jo no sé per què no s'ha aquesta imatge perquè és molt aclaridora és en el tram que va des de que eh, Clos Gómez xula la fi del partit fins que Valverde accedís a la sala de premsa és Valverde eh, eh, eh mm, en cuclilles parlant per telèfon en algú i plorant i que ara no tenia imatge i no la va emetre no sé per què, coses que a vegades en aquella casa que te vaig a contar, Ximo Rovira que te vaig a contar però això ve a reforçar la teoria de que ell estava malejat, influenciat i jo crec que en el fons sabia que no estava fent-ho bé i crec que sabia que no estava fent-ho bé perquè ella tenia la destinació triada que era la de Bilbao i d'aquesta història, si voleu, Empararé después de esta pausa, 12 y 47. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogas? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono bar de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La Diput Eurobeca, Diputación de Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ayer fui a First Stop a cambiar las cuatro ruedas del coche y me regalaron 60 euros en una tarjeta Mastercard. ¿60 euros de regalo por cambiar las cuatro ruedas? Tú sí que sabes. Porque sabes de talleres, ahora en First Stop, hasta 60 euros de regalo en una tarjeta Mastercard al comprar cuatro neumáticos Bristol. Porque sabes de talleres, ven a First Stop. Si te el sport esta es la Teguasita cita obligatoria. Esports 97 el teu equip, la teua radio. Les 12 i 49. Quina porta, Arturo, a, a que te pillen a sempre pillen quan s'obliga la llum roja, eh? Té, té molta por, Arturo. <laughs> Sí, ho sabem, Arturo, que no estàs aparcant, que esta llum de roja és que està el micro en marxa. Senyors, diumenge, Aleti Bilbao, eliminats de la Champions, sense Aduriz, imagina que vindran a fer un partit eh, molt assiat d'arrele El que passa és que també, coneguent el futbol que li agrada al Verde no sé jo si fiar-me. Yo ya en el l'artícul de, de Bilbao Y eh, supuse que Oscar que te la de un entrenador de fútbol Ahora que es lo que digo Pero el eh, Club de Bilbao de Manolo no te res el de temporadas eh, anteriores yo creo que la baixa de, de Aduriz es notable, no hay ya capa futbolista en la plantilla. Té a Guillermo, ha incorporado al, al davanter de Alavés de la temporada Pasada, es Borja... Borja Viguera. Borja Viguera, que tampoco estaba en massa, massa cancha enguany i a partir d'ahir Manolo és un equip que, no, que falla en defensa que falla en porteria, l'altre dia Gorka va, ahir va tenir I és un Gorka, molt bon porter Gorka ahir, dos errades que, que no és són habituals que aquest, aquest no ha xafat mai la selecció per a mi va tindre dos errades que no són habituals en, en ell eh, hi ha una, la política de rotacions Òscar de, de Valverde d'enguany canviar tant de futbolista respecte Lliga, Champions, Lliga, Champions jo crec que al final ha perjudicat també als, a futbolistes perquè canvia totes les línies conforme passen els partits i no deixa que se asente cap futbolista en la, en la titularitat no? jo el, mm, crec que aquesta política de, de rotacions de Valverde d'enguany li ha fet molt de mal al, a l'equip, a part de que psicològicament crec que, al igual que li passa a la Real Societat la temporada passada, la, la Champions passa molta, passa molta factura. Sí, jo crec que jo coincidís. Jo crec que, que aquesta factura ell, ell l'ha pensat i per això està, està canviant tant d'alineació, tant de jugador i, i es nota, no? Al final, la confiança, no? Lo que, lo que parlàvem abans, eh, les parelles, les parelles central, la, mm. la, la inseguretat que està tenint este any l'Atleti de Bilbao darrere, en el mig del camp no està repetint molt i, i després el tema de Aduriz a ells, jo crec que li va fer molt de mal, molt de mal. ells depenen molt d'aquest de, de, xoc aeri d'Aduriz d'aquesta pilota que, que deixa de cara la capacitat d'aguantar de, de, de i, i que la gent de, de darrere arribi jo crec que, que estan un poquet ara en la sensació de, de dir se l'han jugat a, a, a repartir minuts a, a arribar bé en la, en la Champions i, i, i en la por de, de veure el que li ha passat a la Real li passa l'any passat de lo que li passa en la següent època al Celta o al mateix Villarreal no? I, i això al final el futbolista també en el dubte de estic jugant, no estic jugant vaig entrar, no vaig entrar yo creo que eso se está notando y de ahí ahí errores son no? son de un equipo que, que la impasada la seguridad que tenía la y y demás pues ahora son errores molt, críticos yo no? que cada error es una situación de peri y acaba en gol Y no ha cambiado tan, ¿no? El Athletic Bilbao de la no, temporada pasada esta... Se trata Ander Herrera y... Ander Herrera y ya está. Es deberes, ¿no? Son, pasen es que ya... factura les ratxes, la, la, la psicología, es deberes, sent el mateix entrenador, sent el mateix bloc, és que no pareix el mateix equip, és cert. A mi sí que me dona la impressió que a voltes eh, tirem del tòpic i darrere del tòpic hi ha alguns matisos que no contemplem. Eh, la culpa generalment la, la tenim els periodistes. N'hi ha plantilla per a tres competicions? Home, doncs dep de depèn que tres competicions. Vull dir, eh, si és eh, el trofeu Ramon de Carranza, eh, clar, eh, la Liga Sábado tarde de tu tempo i, i, i, la, i la Lliga acude, pues sí. Si la competició europea és l'Europa League és una cosa i si és la Champions és una altra. L'exigència de la Champions sí que t'obliga a tenir una plantilla mm. eh, molt profunda, profunda, molt equilibrada i jo crec que l'Aleti Bilbao no arriba té a Duriz, sí, fenomenal, però darrere de Duriz que el desert. Mm. I jo crec que per ahir, més enllà dels encerts o errades que puga estar tenint Valverde, que és que quan una temporada li comença a torta, no té aquesta habilitat per a redreçar-la com si la té quan ell arriba nou a un equip, ahir sí que ho fa, però quan, ell, quan a Valverde, i li la al Villarreal, una temporada i li passen en l'última època en espanyol, li comença malament, ja no és capaç de redreçar el rumb de la nau, no? més enllà dels seus encerts o les seues errades, sí que me dona la impressió de que per a la plantilla que té l'Atlètic, tres competicions, una d'elles la Champions, és massa arròs, però tampoc La Lliga Espanyola aquí té fons d'armari per a fer aquestes tres competicions són de manera solvent. Fins fa quatre dies ni l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid també, i el València en guany, eh, conforme estem veient també com està l'equip, encara que està ara mateix eh, mhm. fent-se, no?, o formant-se la l'equip doncs clar, si no eres un dels tres grans ho passes molt mal, no? efectivament i després, pues, certament, jo crec que és una qüestió de, de, de, de psicològica, de ratxa. Jo no vaig veure el partit contra l'Oporto, no sé què, quin rendiment van donar Jackson i, i companyia, però... que, es varen agranar, eh? Es varen passar per, varen agranar, per damunt. Sí, sí, sí. Bueno, pues, fa l'efecte que el, com diria Carlos Bosch, el diumenge a Mestalla <laughs> 3-0. no? Cuidado porque los futbolistas... O què, van anem massa confiats? Jo, eh, jo, jo estic eh? Tots que Sí, no, tots estan, van en el, estan, en, estan en les orelles tieses i estan advertits entrenador, que yo creo que es perfecto que fa, lo que fa un, uno de advertir a los futbolistas para no nos pase lo que va a los a a Riazor però jo l'Atlètic Club de Bilbao el veig molt com deprimit, veig a Valverde mm. ixa, ixa cara de, de, depressiu sí. i a l'Atlètic Club de Bilbao el veig, el veig mal I, a part de la baixa d'Ander Herrera jo enguany estic mirant molt a mi m'agrada molt Marc el Susaeta, crec que és un futbolista per mi espectacular, guany l'he vist jugar moltes vegades i no és el futbolista d'altres temporades a mi l'Atlètic Club de Bilbao m'agrada hi ha futbolistes que m'agraden de Marcos, Iraola... Però Muniain és l'eterna promesa també. Benyat, no, no, no Ximo, no però hi, hi futbolistes. Benyat, és que la ni ombra de lo que era. Laport és un bon central i enguany no està funcionant no, lo que deia Manolo, cap d'eixos cap d'eixos futbolistes Cap un porter però no que no sigui un altre jo el veig, veig a millor, millor, que vinguin en Xina que vinguin a tocar des de morro molt negativa i, i depressiu jo crec que no va ser enemic per al València, però tal volta m'equivoque, també pensava que el València guanyava molt còmode en... En Riazor, yeah. i la galta que te pega de tasar un metre, <laughs> eh, Òscar? Això li ganen molt de cuidado. Però molt, i jo crec, el que estava dient, que jo crec que, que això li vingui bé a València i que en uno, en uno ja haurà fet el seu treball pa, pa que la gent pues, estiga, estiga en les orelles alerta, no? estiga a tope. Bueno, pues eh, jo, crec que, jo crec que també que aquesta història va ser aixina i mm, me dona la impressió de que este partit, a més que eh, estem, eh, vaig a dir la sort, mentira, mentiria, el Barça tenir l'habilitat de que està obriguent els partits pront en Mestalla, el qual li dona una comoditat per a poder manejar després el partit al, al, seu, al seu gust. I això en un equip, eh, Ximo, Òscar i, i Saba, fa molt, eh? El minut 10, mira, ja en tenim uno ya en tenemos uno en la gavia y a partir ahora si volen algo que vinguen ells que ells irem nosaltres és que ells molt enxufats fonamentalment en, en Mestalla jo crec que ho anem a tornar a veure este, este dissabte no és el que, lo que conseguís aconseguís diumenge perdó. si vols anar dissabte més Puc anar? Estarà obert? Estarà obert? No sé, tu Faig vols Tour? Puc fer tu, el tour? Jo a tu no te puc negar res. Tu vols anar dissabte? A fer el tour? Ves? <laughs> Eh, hem posat unes lones per ser la mar de bonic. No, ves, sí, no, ves, de categoria. No, Paren de maquillar l'estadi. Sí, senyor. Categoria. Això que anem a estar molt de temps en aquest estadi, eh? Ho faig en el nou, eh? Ja <laughs> no sé com, com interpretar-lo. <laughs> Bonico està, però... Bueno, el diumenge... Altre tindrà que mereixer Sí. No sé què t'anava a dir, ja, bueno. Eh, eh, ja, ja, que, que estan així tan xufats no, i que, que el primer quart d'hora ja tenim un gol en, la, en el Perol. En la, en la cadera. Bueno, senyors, pues anem a anar tancant la parada per el, per el dia d'avui. Ximo, què tal has estat? Pese, no, pese, al, pese evident canvi del, <laughs> del dia a la nit ha palmat Simó eh? ha palmat, eh? ha palmat, ha palmat Òscar, és que Ximo ha estat dos, en, en dos dones guapíssimes una en el programa de la ràdio i el programa de la tele i clar, jo, jo dia no va vindre, perquè entre volemos la cara folgado de Amiro, que vist este matí, dic no ve, però no, acaba venint. Òscar, Ximbo eh, mos teixe eh, cariño, Oscar, tu. res comparable al teu magisteri i a compartir taula en Pimpinela, nano. T'ha sigut un honor. <laughs> Cuida't molt, no menges molt de cuscús, que se menja per allí, per Qatar? No, así se menja de todo, se menja de todo. Així? ¿Ah, occidental, no hay problema. no pues. problema. Bon perniler te portaràs també Sí, punyetero. El pernil, el pernil cada vez que, que anem qualsevol español, se la, la maleta plena. <laughs> el pernil no falta sí. Bueno, pues anem a tancar la paleta en les portades Levante Mercantil Valenciano en la, en la carta que ha a avui eh, Salvo als eh, penyistes. El Valencia sale de las penurias y la portada de Superdeporte, una foto de Diego Alves, el nuevo. Nuevo Dragón Cañizares ya tiene heredero. Òscar, ha sigut un plaer immens, gràcies. Tornem a sentir-se pronte. Molt Vinga. bé, moltíssimes gràcies. Eh, Un abraç molt fort per a tots. Adéu, Òscar. Amb nosaltres. Sí, Ximo, gràcies. Plaer. Saba, demà te quedes al comandament de la nau. Ja te'n vas una altra vegada? Sí. Collo, esto chico. Sí, Deixa perquè vull saludar a Sergio Guerrero Román, que ha estat amb nosaltres, que com deia, desgraciadament, els altres que tenen en este país han fet que trobar treball siga molt complicat i sé que té que anar a buscar-se la vida fora. Eh, saps que per el tune-in, per les replicacions, intentarem dur-te un raconet de, de la teua terra allà on estigues, que en aquest cas és Polònia, te vas molt lluny, però tot cas que que esteu segurs i la nostra admiració per haver estat així nosaltres i la nostra gratitud i agraïment. I a la teua mare, com li diu la teua mare? Mari Carmen a Mari Carmen, que s'ha preparat un detallet... Eh, Vols dir? Sí? Sí, ah, sí, pues, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Li donem moltes, moltes gràcies. <laughs> bueno, Arturo sempre té que estar eh, punxant. Senyors, ho deixem així. Ara ho deixem en la via lacta. Ja sabeu, la remissió del programa a partir de les 5 i mitja. Pròxim visites amb l'esport. Demà 2 i mitja, Supermurciélago en Levante Televisió i 97.7. Demà a les 11 i mitja, el tio Folgado al capdavant d'Esports. 97 i el cap de setmana el partit a les 7. Eixe València de Tirelbó, que s'hi multiplica simultanejarem amb el eh, Rio Montbus València Bàsquet. Acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.